Awit, Kabanata, 89 Pag-ibig mo, Yahweh, na di nagmamaliw, ang sa tuwi-tuwin ay aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin. Ang iyong pag-ibig walang katapusan, sintatag ng langit ang iyong katapatan. Sabi mo, O Yahweh, isang kasunduan, ang iyong ginawa kay David mong hirang. At ito ang iyong pangakong iniwan. Isa sa lahi mo'y laging magahari. Ang kaharian mo ay mamamalagi. Nagpupuri silang nilikha sa langit. Ang iyong ginaway siyang binabanggit. Ang katapatan mo, Yahweh, ay inaawit o Yahweh, makapangyarihan sa lahat, sinong kaparis mo doon sa itaas? Mga nilalang doon sa kalangitan, kay Yahweh ba sila ay maipapantay? Sa pagtitipon man ng lahat ng hinirang, may banal na takot sa iyo at paggalang. O Yahweh na makapangyarihang Diyos! O Yahweh, mayroon pa kayang katulad kang lubos. Sa kapangyarihan ay tunay na puspos, kadakilaan mo'y sadyang lubos-lubos. Sumusunod sa iyo dagat mang mabangis, alon mang malaki, napapatahimik. Iyang dambuhalang kung tawagi Rahab ay iyong dinurog sa taglay mong lakas. Lahat mong kaaway ay iyong winasak, kapangyarihan mo'y ubod ng lakas. Sa iyo ang langit, sa iyo ang lupa, ang buong daigdig, ikaw ang may likha. Lahat ng narooy sa iyo nagmula. Timog at hilaga, ikaw ang naglagay Bundok Hermot Tabor ay nag-aawitan. Nagpupuri sila sa iyong pangalan. Ang taglay mong lakas at kapangyarihan ay walang kaparis, di matatawaran. Ang kaharian mo ay makatarungan, sa ligang matuwid ang pinagtayuan. Waghas na pag-ibig at ang katapatan ang pamamahala mong ginagampanan. Mapalad ang taong sa iyo'y sumasamba, sa pagsamba nila'y inaawitan ka, at sa pag-ibig mo'y namumuhay sila. Sa buong maghapon, ika'y pinupuri, ang katarungan mo'y siyang sinasabi. Ang tagumpay namin ay iyong kaloob, dahilan sa iyong kagandahang loob, sapagkat si Yahweh ang aming sanggalang, ang aming hari ay siya ang humirang, banal ng Israel, siya'y aming sandigan. Noon pamanguna sa mga lingkod mo, ikay nagsalita sa pangitaing ipinakitay ito ang badya. Aking pinutungan ang isang dakila na aking pinili sa gitna ng madla. Ang piniling lingkod na ito'y si David, aking binuhusan ng banal na langis. Kaya't palagi ko siyang gagabayan at siya'y bibigyan ko ng kalakasan. Di siya malulupig ng kanyang kaaway, ang mga masamay di magtatagumpay. Aking tuturugin sa kanyang harapan silang namumuhi na mga kaaway. Ang katapatan ko't pag-ibig na wagas ay iuukol ko't aking igagawad at magtatagumpay siya oras-oras mga kahari ay kanyang masasakop, dagat na malawak at malaking ilog. Ako'y tatawaging aman niyat Diyos, tagapagsanggalang niyat manunubos. Gagawin ko siyang panganay at hari, pinakamataas sa lahat ng hari. Ang aking pangako sa kanya'y iiral at mananatili sa aming kasunduan. Laging maghahari ang isa niyang angkan, sintatag ng langit yaong kaharian. Kung ang mga anak niya ay susuway at ang aking utos ay di igagalang, kung ang aking aral ay di papakinggan at ang kautusay hindi iingatan, kung gayon, darana sila ng parusa dahil kasamaan ang ginawa nila. Sila'y hahampasin sa ginawang sala. Ngunit ang pangakot pag-ibig kay David ay di magbabago, hindi mapapatid. Ang tipan sa kanya'y di ko sisirain, ni isang pangako'y di ko babawiin sa aking kabanalan, ipinangako ko kay David ay hindi magsisinungaling. Lahit trono niya'y hindi magwawakas hanggang mayroong araw tayong sumisikat. Katulad ng buwan na hindi lilipas, matatag na tanda doon sa itaas. Subalit ngayon, siyang iyong hirang ay itinakwil mo at kinagalitan. Binawi mo pati yaong iyong tipan, ang kanyang korona ay iyong tinumhan. Ang tanggulan niya ay iyong winasak, mga buog ay iyong ibinagsak. Lahat ng magdaay nagsasamantala, ang ari-arian niya'y kinukuha bansa sa paligid, pawang nagtatawa. Iyong itinaas ang kanyang kaaway, tuwang-tuwa sila't pinapagtagumpay. Ang sandata niya'y nawalan ng saysay, binigo mo siya sa kanyang paglaban. Yaong kanyang trono at ang setrong hawak, inalis sa kanya't iyong ibinagsak? Sa iyong ginaway, nagmukhang matanda, sa kanyang sinapit, siya'y napahiya. Hanggang kailan pa ba? Mukha'y itatago. Wala na bang wakas? Tindi ng galit mo? Alam mo, O Yahweh, ang buhay ng tao ay maikli lamang sa balat ng mundo papanaw na lahat silang nilikha mo. Sino bang may buhay na hindi papanaw? Paano iiwas sa kanyang libingan? Tayong mga taong ngayoy nabubuhay? Nasaan ang alab ng dating pag-ibig at tapat na sumpang ginawa kay David? nasaan, O Diyos, iyong ipabatid? Iyong nalalaman ang mga pasakit ng abamong lingkod na pawang tiniis, ang mga pagkutya na kanyang sinapit sa kamay ng taong pawang malulupit. Ganito tinuya ng iyong kaaway ang piniling haring saan may inuyam. Si Yahweh ay ating purihin magpakailanman. Amen. Amen.